Նոյեմբերի 9-ի օրվա զգացողության ծանրությունը չի անցնում, անկամ պատերազմից 2 տարի անց։ Արցախում ապրողներս ռունգերով զգում էինք, պատերազմ էլի կլինի մի օր, այն հեռու չէ, բայց խոստովանենք պատերազմի արդյունքը պարտությունը, որի խորթանիշը դարձավ նոյեմբերի 9-ը, շատերիս համար անսպասելի էր ու շոկային։ Մեզանից շատերն առ այսօր դեռ այդ շոկի մեջ են։ Մեր այսօրվա հերոսուհին Քրիստին Բալայանը, որ Արցախում էր այդ 44 օրերին, անգամ իր կանխազգացմանը չէր ուզում հավատալ, թե ամեն ինչ կարող էր վատթարագույն ավարտ ունենալ։ Այսօրվա մասին չի սիրում խոսել, որոշել է, որ նոյեմբերի 9-ը կանցկացնի Ստեփանակերտից դուրս։ Անցյալ տարի այսօրը մենք ելի զոհ ունեցանք Մարտինը, որին սառնասրտորեն սպանեցին, երբ իր աշխատանքային պարտականություններն էր կատարում, պատմում է Քրիստինը։ Այսօրը ես այլևս Ստեփանակերտում անցկացնել չեմ կարող, այսպես ձևակերպենք, փախուստի եմ դիմում։ Իրոք այսօրը շատ շատ շատ դաժանոր է Անցած տարի Ստեփանակերտում էլ էլի ցավ հա- ապրալ, մարտին իսպանությունն էլ էլ տորը ու այս տարի որոշեցի, որ երևի իմ ուժերից վեր է ես մնամ Ստեփանակերտ։ Մեկնեցի Երևան, փորձեմ մի քիչ այդ ցավից կողմ մնալ չստացվեց բայց Ստեփանակերտում ես ինձ լավ չեմ զգում միայն այն պատճառով որ իմ հայրենակիցները Հադրութից Շուշիից մյուս բնակավայրերից այսօր անտուն են ասում է զրուցակիցս եւ մտորում եմ հաճախ թե ով է որոշել ինչու ինչ իրավունքով որ պիտի հանձնվեն այդ բնակավայրերը իսկ ասենք Ստեփանակերտը պահեն իմ կարծիքն է կարող եք ընդունել կարող եք ոչ ասում է Լռությունից հետո շարունակում է. «Նեղված եմ, հաճախ բարկանում եմ, նույնիսկ պատերազմից հետո շատ բան չի փոխվել մարդկանց վարքագծում, բայց ես ինքս իմ համար որոշել եմ, մնում ապրում եմ Արցախում, քանի որ այն ամենից հետո, ինչի միջով անցել է իմ ընտանիքը վերջին տասնամյակներում, ես այլևս երբեք գաղթական չեմ դառնա» փորձին բացատրեմ, թե խեմ ես մնացած տեղ ուզում եմ խոխակս տեղ մնամ։ Անընդհատ իմ նախնիներս փախստական են ելել։ Անընդհատ եկալ վերջում ստեղ Ղարաբաղ բնակվալ, հետո նորից պապասա, ինչ-ինչ պատճառներով տեղափոխվում Բաքու մնամ դեղ, հետո մեր ընտանիք արդեն ես ծնված մոք փախստական կտրնում։ Ու Ես հասկանում եմ, որ ճշնամիների պատճառով անընդհատ այս ազգը փախստական։ Ուտրայտի հստակ որոշում ես ինձ եթե վեր ես մնամ ստեղ, ապրում ստեղ, մռնում ստեղ։ Մի անգամ պիտի կտրվի այդ շրջանը, ասում է, ու մեր սերունդները պիտի գիտակցեն, որ անհայրենի կապրելը ապրել չէ, այլ գոյատևել։ Զրուցակցիս համոզմունքն է, մենք որ մեր երիտասարդությունն ենք թողել պատերազմում, իսկ մեր երիտասարդներից շատ շատերը նաև կյանքը, պիտի ամեն ինչ անենք, որ նոր երիտասարդությունը ցանկանա ապրել այստեղ որտեղ այս երկրում հայրենիքի գիտակցում ունենա ու երկիրը պահելու կամք։ Քրիստին Բալայանը փոքրիկ սրճարան է շահագործում Ստեփանակերտում, Թումանյանի գինետունը։ Այն ակտիվ երիտասարդների սիրերի հավաքատեղին է ժամանցի վայրը։ Պատերազմից հետո է սկսել աշխատել։ Հեշտ չէ իհարկե, բայց ով է ասել, որ հեշտ է լինելու։ Պատասխանում է հարցիս ես բիզնեսմեն չեմ։ Մի, մի անգամից ասիմ ուսաղ իմ ծանոթներս տրամասին գիտում են, վեր ես վեճ մը վախտ, ես որպես բիզնեսմեն չեմ եշում իմ արած գործից։ Ես միշտ եշում թե գաղափարը վերնա, ինչ է դեմ ես դա անում։ Վեր ես ուժը հասկանում, հստակ իմ գաղափարս վերնա եւ ինչ է դեմ ես ան, ինչ շտեղում ես քինամ առաջ ինձ ինչ է սպասում, ես ինչին պիտի հսնիմ, որպեսզի նոր մի հատ գաղափար դնիմ ռճից դրան քինամ հսնիմ։ Փողը հավատացիք ինքն ինքստիքյան ստացվում է, որպեսզի իմ օզած գործս ես կարիմ առաջ տանիմ, որպեսզի այն նպատակ նպատակների վերջից դրած է, ես տրանսս նիմ։ Իսկ նպատակները Քրիստինը կապում է ակտիվ երիտասարդության հետ։ Երեխաները սովորում են Երևանում։ Ես շատ կարևորում եմ ներդրումը կրթության մեջ։ Իրենք գիտեն, ես պատրաստ եմ աջակցել ամեն հարցում, բայց մի պայմանով՝ գիտելիքը պիտի օգտագործվի, կիրառվի այստեղ հայրենիքում։ Սա է մեր տունը, այն շենացնելը մեր ուսերին է, շարունակում է մեր երկխոսությունը Քրիստինը։ Աշխարի ոչ մի անկյունում հիմա կայունություն չկա։ Հետևաբար պիտի մեր մնալու որոշումը հաս հաստատ լինի առանց պլան B-ի։ Բայց մեր մնալը չպետք է հերոսություն համարենք, նրա տեսակետն է։ Հերոսություն արել են միայն տղաները, որ մեզ հետ չեն այլևս։ Հերոսությունը նրանց մայրերի ապրելը, հերոսությունը այսօր էլ սահմանին կանգնած զինվորների արածը, իսկ մեր մեր տներում ապրելը թող որ ճշնամու նշանառության տակ գուցե հերոսություն չէ, այլ պարտականություն։ Այո, մենք ունեցել ենք ոչ միայն մայիսի 9, այլև նոյեմբերի 9։ Դա պիտի հիշենք եւ դրանից ելնելով եզրակացություններ անենք, ճիշտ եզրակացություններ։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։